El nombre global dels fets delictius registrats a Barcelona van baixar el 4,3% durant el 2012 fins a situar-se en 186.977, enfront dels 195.400 de l'any anterior. Aquesta millora se sustenta especialment en el retrocés dels URS, infracció penal menys greu que suposa ni més ni menys que el 50% del total, que van disminuir el 7,1% fins a situar-se en uns 100.000. La caiguda suposa una mitjana de 643 furs menys cada mes. En canvi, els robatoris amb violència o intimidació al carrer van augmentar el 13%. En aquest capítol s'inclouen les estrabades i assalts per sostreure bosses, cadenes d'or o mòbils intel·ligents de preu elevat. Aquest tipus de sustraccions suposen el 6,7% del total de fets delictius comptabilitzats. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el conseller d'Interior, Ramon Espadaler, van fer balanç aquest dilluns de la delinqüència registrada en la ciutat. Tots dos van coincidir a parlar d'una millora general atribuïble a una coordinació més gran de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. Les patrulles conjuntes i la presència al carrer i al metro van augmentar el 26%, segons les dades que van fer públiques. Els dos, públic, els dos polítics també van al·ludir al bon resultat de les accions informatives i preventives davant de qualsevol tipus de delinqüència realitzada entre les, les associacions de veïns, de comerciants i de propietaris, que es van incrementar al 13,2% durant el 2012 amb un total de 12.226 trobades. Per frenar l'escalada dels robatoris violents al carrer, assalts que han tendit a la baixa el segon semestre de l'any, s'ha posat en marxa l'operació Cadena. El cap dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, ha explicat que des de fa uns mesos es realitza un control més gran tant dels comerços de compra i venda, d'or com dels locutoris i altres locals on puguin col·locar-se els telèfons mòbils robats.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 La dotació pel 2013, la mateixa que l'any passat, inclou quatre línies d'ajuts adreçats a accions de comunicació i promoció, formació i foment de l'associacionisme comercial. Les associacions de comerciants territorials o sectorials i entitats de comerç sense ànim de lucre a qui s'adreça la convocatòria poden presentar les seves sol·licituds fins al 27 de febrer. Un total de 200 projectes es van beneficiar l'any passat d'aquestes prestacions. Ramon Blasi, regidor de Sant Andreu i Comerç, Consum i Mercats, destaca que, tot i l'actual conjuntura econòmica, l'Ajuntament de Barcelona té clar que una de les seves prioritats és la seva defensa del comerç de proximitat, fonamental per la competitivitat econòmica de la ciutat i la seva projecció internacional. Per això, ara més que mai, cal mantenir la nostra aportació econòmica, que ben segur ajudarà a tirar endavant iniciatives decisives pel sector, com ho mostra el fet que 200 projectes es van beneficiar l'any passat d'aquests ajuts. Poden optar als ajuts les associacions comercials comercials territorials o sectorials i les entitats de comerç sense ànim de lucre. No poden ser beneficiaris d'aquests programes els mercats municipals, les seves associacions i els col·legis o associacions professionals. Els interessats poden presentar fins al 27 de febrer les seves sol·licituds de forma presencial als punts de lliurament que figuren a la convocatòria, al web www.bsn.cat o de forma electrònica a l'adreça www.bsn.cat barra ajuntament, seguint les instruccions que s'indiquen al portal de tràmits. Doncs eh, comencem a repassar una mica quines són les quatre línies que d'ajut. La convocatòria del 2013 inclou les següents línies d'ajuts. En primer lloc, estudis d'afluència de visitants i hàbits de compra en la zona d'influència de l'entitat sol·licitant. La quantia de la subvenció per aquest àmbit serà, com a màxim, de 10.000 euros. Accions de comunicació i promoció d'àmbit intern, les adreçades als comerciants de la zona d'influència i extern, les dirigides als visitants i públic en general. La dotació màxima en aquest, en aquest cas serà de 25.000 euros. També hi ha les accions formatives dirigides a professionals del comerç. El límit per a aquesta línia serà de 10.000 euros. Reforç de les estructures administratives adreçades a dur a terme tasques administratives i de dinamització comercial. La quantia correspondrà al cost social d'un dels, dels assalariats, com a màxim serà de 15.000 euros. En cap cas, la quantia de la subvenció atorgada podrà accedir al 50% del cost del projecte. A banda d'aquests ajuts, per valor de 800.000 euros, l'Ajuntament de Barcelona, a través dels districtes, impulsa també la promoció econòmica de proximitat. En aquest sentit, opten a rebre subvencions a aquelles iniciatives que fomentin la dinamització socioeconòmica i la responsabilitat social corporativa en l'àmbit del barri o districte, així com les accions que suposin la promoció de xarxes col·laboratives entre les entitats i els diferents agents econòmics del districte. Doncs es poden consultar a les bases a www.bsn.cat. Continuem parlant d'economia, perquè l'Ajuntament augmenta l'oferta de subvencions a les entitats. L'Ajuntament de Barcelona atorgarà un total de més d'11 milions de sub en subvencions, un 2,5% més que l'any passat, per enfortir el teixit associatiu i afavorir l'activitat cultural, social i veïnal de la ciutat. La convocatòria inclou per primer cop un paquet de subvencions destinades al comerç i a la promoció econòmica dels barris. Les sol·licituds ja poden ser presentades. El govern municipal aposta per enfortir les ajudes a del teixit associatiu bàsic per garantir la cohesió social a tots els barris de la ciutat. Per aquest motiu, la Convocatòria General de Subvencions de l'Ajuntament per l'any 2013 destinarà més d'11 milions d'euros a entitats i associacions, el que seria un 2,5% més que l'any passat. Com a novetat, s'inclou un paquet de subvencions destinades al comerç i a la promoció econòmica dels barris de la ciutat. A més, per poder ajudar a projectes de petit format però de gran importància per la cohesió social del territori, s'ha incorporat una nova modalitat de foment d'activitats organitzatives. Doncs també informar-vos que el context econòmic és complicat, però el govern municipal té clares les prioritats i entén que és imprescindible seguir donant suport a les entitats i associacions de la ciutat. Ha manifestat el primer tinent d'alcalde Joaquim Forn sobre la convocatòria d'aquestes subvencions. Iniciatives vinculades a la cultura, l'esport, l'educació, la salut, el medi ambient, la immigració i els animals de companyia, entre altres, també es podran finançar gràcies a aquesta convocatòria. El termini per presentar les sol·licituds és fins al 27 de febrer i es preveu resoldre-les i fer el pagament a les entitats entre els mesos de juny i juliol. En la present convocatòria s'han fet millores per facilitar la tramitació i la resolució final de les sol·licituds. L'any passat es van destinar 11,2 milions d'euros a subvencionar les entitats amb un total de 3.277 sol·licituds ateses. El 70% de les subvencions van tenir un import inferior als 3.000 euros, fet que va ajudar a pondre a a poder atendre més projectes i iniciatives. La convocatòria de subvencions al comerç manté el pressupost de 800.000 euros pel 2013. Una de les novetats d'enguany és que aquests ajuts s'engloben dins la convocatòria ordinària fet que implicarà agilitzar el procés de concessió i rebre la prestació amb antelació. Barcelona té clar que una de les seves prioritats és la defensa del comerç de proximitat. 200 projectes es van beneficiar l'any passat d'aquest ajut, ha explicat el regidor de Comerç, Consum i Mercats, Raimon Blasi. Doncs poden optar-hi associacions comercials territorials o sectorials i les entitats de comerç sense ànim de lucre. No poden ser beneficiaris d'aquests programes als mercats municipals, tal com hem dit, les seves associacions i els col·legis o associacions professionals. Poden optar-hi les associacions comercials territorials o sectorials i les entitats de comerç sense ànim de lucre. No poden ser beneficiaris d'aquests programes els mercats municipals, les seves associacions i els col·legis o associacions professionals. Les sol·licituds es poden presentar fins al 27 de febrer de forma presencial als punts de lliurament o de forma electrònica a www.bsn.cat barra Ajuntament. I ara ens centrem ja directament en el que són els nostres barris. Parlem de que aquesta tarda es farà el Consell de Barri de la Trinitat Vella. Aquest mes de febrer hi haurà reunions de Consells de Barri a Trinitat Vella, Baradó Bebé, La Sagrera, Navas, Sant Andreu de Palomar, Congrés Indians i Bon Pastor. Doncs pel que fa a aquesta tarda, el Consell de Barri de la Trinitat Vella realitzarà al Centre Cívic al carrer foradada número 36 i això serà a partir de les 7 de la tarda. I demà a les 7 i mitja al Consell de Barri del Baró de Viver, al Casal de la Gent Gran, al Patxer Santa Coloma, número 104, interior. I encara no deixem el que, era, el que són els carnestoltes perquè demà continuen els actes d'aquesta celebració. Doncs sí, demà hi haurà l'enterrament de la sardina i seguici funerari de carnestoltes a Sant Andreu. Demà dimecres a la plaça Can Galta Cremat fins a les portes del districte. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. No et puc dir el que sentim però ens tindràs al teu costat en tot moment. Tot el que tenim és per tu.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 Hola, bon dia, <laughs> Jordi, què tal? doncs ens agradaria que ens expliquessis coses que són referents a, a l'estiu, no? Perquè potser hi ha gent que encara doncs, acaba de tenir el, el seu primer fill o, o el segon i els agradaria doncs, saber mm, aquesta gastroenteritis que a vegades es presenta en els nens, doncs de quina manera uh -huh. ho poden solucionar. Exacte. Exacte. Hola, Vigna. Avui parlarem de la gastroenteritis i les seves conseqüències, no? A veure, la inflamació de la mucosa de l'estómac se denomina gastritis, mentre que la del budell es coneix com enteritis. Quan ambos eh, órganos eh, afectados, és dir, l'estómac i els budells eh, estan afectats, es produeix el que es diuen la gastroenteritis, que és la irritació i inflamació del conjunt del tracte digestiu. Quines causes que favoreix tot això? Anem a veure, els virus, per exemple, el més típic és el rotavirus, adenovirus, entèric, que sobretot s'adona a, eh, a l'hivern. Després, les bactèries. Aquí, eh, la reina de la salsa és la salmonella. Per què? Mm. A l'estiu és quan més s'adona. Eh, qui no s'ha menjat una coca de, de crema i està en mal estat, uns ous... A veure, Mm, és veritat que els lactants, a veure, a partir de l'any ja mengen ous, vale? i els adults també. veure, a vegades també una altra causa pot ser els antibiòtics i també les intoxicacions alimentàries. Per exemple, qui no ha donat, per exemple, una... s'ha introduït una alimentació abans del compte amb un lactant, normalment introduint les papilles a partir de sis mesos, però jo m'he trobat alguna vegada alguna mare que ha donat xoriço, per exemple, eh? la deu atestar, qui no li ha donat, ho sé perquè m'ho han comentat, no, no m'estic inventant res, eh? Uh-huh. Vull dir que bestieses puc explicar tot, totes les que vulgueu. Símptomes, dolor abdominal, còlico, fa molt de mal, la panxa, vòmits, diarrees, eh, febre, eh, decaïment, eh, com se diu la grip intestinal, eh, afectació a l'estat general, un altre símptoma que també afavoreix això, pèrdua de pes, el rebuig a l'aliment, els escalofrios, eh, pell fria, húmeda, sudoració excessiva, eh, moltes eh, deposicions, eh, un dolor muscular, una alimentació a vegades també que sigui deficient. Tot això puc donar el que arribem a una deshidratació, que és la conseqüència si no Mm, se detecta, se a temps la gastroenteritis. Es decir, es un estado patológico del organismo causado por un bajo nivel de líquidos en el cuerpo. Se produce más en lactantes debido a que su cuerpo contiene una proporción mayor de agua. Eh, signos de alerta, eh, la pell del nen eh, a veure, és poc flexible, eh, ulls eh, estan enfonsats, boca seca, ausència o poca quantitat d'orina, ausència de làgrimes, s'adonem que lactant ploren sense llàgrimes, no? Serien els símptomes. Ah, exacte. També deshidratació ja més severa, més grave, el letàrgico, el comatoso, el nano que apenas pot obrir els ulls, això ja és casos extrems, a veure traumatisme craneal eh, o abdominal, a vegades també pot donar afectació a l'estat general, vale? Mm, també a vegades els vòmits Són, és un altre un tipus de patologia que pot donar també a una deshidratació. Eh, què són els vòmits? Són expulsió activa i violenta per la boca del contingut gàstric també és important diferenciar el vòmit de la regurgitació, és dir, és normal que un lactant mengi llet mm, i llavors eh, treu, treu una miqueta, no? Això no és vomitar, això regurgita, d'acord? Eh, en esta última, doncs, és un esforç, que generalment són petites quantitats que s'eliminen generalment al lactant de menys de 6 mesos, ¿vale? La valoració del vòmit en admesis a l'estat general del nen, s'ha d'investigar símptomes associats, a vegades són infeccions intestinals, infeccions respiratòries, a vegades van acompanyar dir, un catarro pot donar a vegades diarrea, sí, sí, i pot arribar a aquests extrems, no? Un catarro, una otitis, una amigdalitis, infeccions de vies urinàries també, afectacions neurològiques, eh, i hi ha també medicaments que poden originar vòmits, per exemple, els antibiòtics, paracetamol, ferro, mucolític, Tras, a vegades que ens fa fàstic coses, o als nens sobretot, no? transgressions dietètiques, el que parlaven abans, producides per introducció inapropiada als aliments, depèn de l'edat. També una intolerància digestiva producida per, producida, mm, produïda per possibles intoleràncies alimentícies, alimentació al·lèrgica a l'aliment, situació d'estrès, causes psicològiques que reflexen conflictes familiars, escolars o algun tipus de fòbia, decaïment, palidez, sudoració freda, són signes molt freqüents després d'un vòmit com un vòmits eh, amb esforç, si van en augment, podien originar complicacions intestinals més greus. Signos d'alerta, hem d'estar al tanto. Sí. Qualsevol edat que pugui ocasionar vòmits de repetició, afectació general del nano, és dir, per exemple, el nano no s'aixeca del llit, el nano no menja, quan és un nano molt, eh, que, que no para, que es va jugar molt, eh, no menja, està eh, al llit, eh, decaigut, no parla, doncs que el nano no és el nano, dic, a aquest nano li passa alguna cosa, perquè no està com habitualment, o té febre, vale? tot això pot donar pues, una deshidratació també, o dolor abdominal, traumatisme cranial, abdominal, també pot ser per algun antecedent neurològic o intestinal, els vòmits també pot ser a vegades en repos, eh, un, un reposo gàstrico també. Vull dir, què s'ha de fer en aquests casos dels vòmits? Sobretot intentar, eh, ens està dient una mica que aquest estómac, aquests budells, eh, estan malalts i que volen descansar. Què vol dir això? Vol dir que hem de donar de menjar poc i sovint. Menjar que és líquids. Líquids, a vegades són, els nanos, clar, no n'hi ha cap medicament, després ja parlarem d'això. Doncs, deixar de, um, un repòs gàstric, però què vol dir això? Vol dir beure poc i sovint. A vegades el suor oral, vull dir, iniciar tolerància amb petites quantitats de solucions de rehidratació oral, que això eh, donarà al pediatre. Una vegada que el nen tolera els líquids, llavors se començarà amb una dieta blanda, astringent, evidentment, després comentarem què és això. No està indicat a l'ús de begudes comercials, com els aquarius, tot això no, perquè amb els tants petits mm, no hi va bé. Consells de rehidratació, conservar aquestes solucions en uns amb ambients eh, frescos, agitar la solució prèviament, la seva administració, per exemple, un sobre de suero oral amb un llitre d'aigua i s'ha de canviar cada dia, i ha d'estar en un lloc freda, eh? Clar, molt fred. Amb la calor, doncs... Eh, Exacte, això s'espatlla i s'ha de canviar, aunque el nano no l'acabi, no? Després no utilitzar eh, a eh, caseros, és molt difícil conseguir la concentració de sals adequades, no? perquè clar, per les diarrees, per les enteritis, vull dir, el nano perd molts líquids i moltes eh, ions, no? que es diuen, i a vegades aquestes concentracions que dona el metge, vull dir, aquest sobre ja està tot estudiat, està tot ja mm, eh, pel nano adequat, diguéssim, no? La diarrea és un símptoma comú de lactant que puede ocasionar unos cuantos días y desaparece eh, por sí sola. Se caracteriza por un aumento de frecuencia y el contenido hídrico de las deposiciones. En las primeras semanas de vida, los lactantes pueden presentar hasta 8 deposiciones diarias con un gran contenido hídrico que no se considera diarrea. A partir de 2-3 meses de vida se puede considerar diarrea si el niño hace más de 3 eh, deposiciones al día. Puede ser aguda o crónica y mayoritariamente está causada por procesos infecciosos. La diarrea es un aumento del número de las deposiciones, siendo estas más blandas y voluminosas de lo habitual. Hay que ofrecer al niño soluciones de rehidratación después de cada deposición líquida. Si el niño no presenta vómitos, se le ofrecerá una dieta astringente mm, vigilar también que las heces no aparezcan ni sangre ni moco, vigilar signos de, re de deshidratació, és a dir, el pliegue. Què vol dir això? Pues nosaltres a l'altura del malic fem com un peixic i si la pell es queda a la forma del peixic és que el nano s'està començant a deshidratar o està deshidratat. Ah. Llavors hem d'anar urgentment al metge o a, a urgències, d'acord? Mm. Després, si el nen no tolera la solució de rehidratació oral, vull dir, el que ha receptat el pediatre de, de l'ABS, eh, a vegades eh, presenta també, vull dir, no tolera, continua vomitant, llavors hay que acudir a l'hospital perquè s'ha de posar sueros. Vull dir, vol dir que aquest estómac ha d'estar en dejú absolut i s'ha de posar unes vies per via um, parenteral, no? que es diu suero i rehidratar uh, el cos d'una altra manera. Val? La dieta estringent que estàvem parlant, bé, no és el mateix un lactant de 6 mesos que menys que a partir de l'any, no? Perquè, clar, estem dient que a partir de, de recent nascut fins 6 mesos només és latència materna o biberó, depèn del que triï la mare, ¿vale? A partir d'aquí ja comencem amb les papilles. Llavors, en el cas que ja estic prenent papilles, per exemple, la papilla d'arròs, a partir de 6 mesos, eh, el patorrat, el nano d'un any, per exemple, la patata i la pastanaga, també, Clar, el plàtan... compte, no? Exacte. De fruites només pot menjar mm, poma i plàtan, mm. les carns i els peix a la planxa, el membrillo, eh, retirar la llet a vegades, els huevos durant 48 hores, a mm. vegades iogurts naturals, i sempre hem d'incidir en una cosa, perquè els mares venen a buscar el medicament. Val? Mm. Els nens no mm, s'administren fàrmacs eh, per tallar ni els vòmits ni les diarrees. Vull dir, s'ha de fer una dieta, s'ha de vigilar molt que no se deshidratin i rehidratar molt Val? Vull dir, anar al pediatre i el pediatre és el que recetarà, depèn de a quin eh, estat de salut se trobi el nano. El millor és estar en un estat inicial i amb una rehidratació de suor oral ja n'hi ha prou, però a, i a vegades després, si tolera bé doncs, la dieta que hem parlat, mm, astringent, i si no, pues, ha d'enviar a l'hospital perquè li posi una, una via parenteral i rehidratar aquest nano, perquè clar, vull dir, això pot donar uh, serioses uh, complicacions, a vegades pot donar al xoc i a la mort, inclusive. No. Vull dir, mm, és molt... Vull dir, observacions... A vegades no prenem les precaucions Exacte. Observacions que vull fer, mm, sobretot, vull dir, hem de ser conscients d'això. La diarrea causada per una infecció pot ser contagiada a vegades per no mantenir la higiene. És dir, a l'hora de preparar un biberó, rentar-los a les, les mans, si us plau. I si teniu dos nanos i el gran té diarrees, eh, sobretot rentau molt bé aquest nano les mans, perquè se poden passar però molt ràpidament amb un lactant, val? i sobretot eh, objectes, eh, xumet, joguines, els nanos ho porten tota la boca, tot això, aquests microbis, vull dir, i sobretot a l'estiu, se proliferen molt sovint. La calor és un mitjà molt bo perquè se donin aquestes malalties. Per això estem fent molt hincapié eh, a l'estiu. Penseu que la calor, un nano eh, que fa diarrees, que no s'hi rehidrata, que no s'hi dona líquids, pot arribar a l'onada de calor també. Tot això pot influir, influir encara més que un nano pot arribar a una degeneració greu. Mm. Eh? Per això insistim molt en aquest tema, eh? i cada any, perquè mm, se pot, eh, a veure, guanyar moltes vides, m'entens? Mm -hmm. Amb la prevenció, sobretot rentant les mans, els biberons esterilitzats. Fins un any s'ha d'esterilitzar biberó eh, i la tetina, i el xumet, sobretot, i les joguines. Si estan al terra, si tens un altre nano més gran, vigileu tot això, perquè clar, se pot encomanar d'un nano a l'altre, amb molta facilitat. I les mans de la mare, quan canvia el nen gran i el nen petit, sobretot, molt important, la higiene. Eh? Molt. D'acord, doncs tindrem en compte totes aquestes precaucions que cal prendre i evidentment doncs, que aquest estiu si tenen cap altre tipus de problema o, o alguna dificultat amb, amb els nens, uh -huh. doncs que sobretot que s'acostin al cap via Barcina, doncs que allà els hi, els hi facilitaran doncs, de quina manera poden tota la informació. tractar, tractar tots aquests Molt temes. bé, moltes gràcies. Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí, Anna Clara, i en una altra ocasió doncs, ho torn ens Va. tornarem a trobar. Molt Ara bé. continuem amb el nostre programa d'avui. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs el regidor del districte de Sant Andreu, en Raimon Blasi, va ser present ahir a la inauguració de la mostra Cajamarca Patrimoni Històric i Cultural de les Amèriques. I per parlar-ne d'aquesta exposició que s'està realitzant al Centre Cultural Can Fabra, doncs volem parlar amb el responsable d'aquesta exposició, que és l'Associació de Peruanos Residentes en Sant Andreu. Hablamos con Carlos Rabanal, muy buenos días. Muy buenos días, mi estimado Jordi. Pues <clears throat> cuénteme, ¿qué es, ¿cómo empezó ayer la, esta muestra? Eh, espectacular, la palabra va a ser espectacular. Eh, primeramente, pues eh, yo también con otro compañero de Perú, el señor Pedro Iberico, estuvimos, ahí, en, el ayuntamiento para esperar justamente al embajador, que vino con el cónsul de Madrid, y, justo le, lo recibieron allí en el ayuntamiento este, el regidor, el señor eh, con, con este, Yema, ¿cómo se llama este? Con Ima Moraleda. Estuvimos allí para que fue un buen recibimiento, incluso le hicieron un presente al, em, embajador y luego nos hemos eh, ido al, digamos, al, Centro Cultural Canfabra, mucha gente, muchísima gente, para que sí, este, no esperábamos eso que realmente tenía mucha expectativa. Y luego pues ya vino el desarrollo del programa en sí, las palabras de bienvenida por el señor Pedro luego también quien habló también la señora Cecilia Rabana Loyola, bueno, mi hija también está en la asociación, ella habló en nombre de la asociación sobre este evento que ha significado pues un éxito, le hemos sido un éxito porque hemos recibido la felicitación de todos, desde el en principio, en primer lugar, de, San, de acá de San Andrés, porque yo vivo acá en San Andrés, vivo acá en la calle Portugal, del señor este, um, regidor Ricardo Blasi, y le agradezco, ¿verdad?, eh, mi palabra en nombre de mi sesión, le agradecemos esa gentileza en habernos cedido, pues, este local, también por la señora Pepa Velasco, para hacer esta exposición que va a durar este, del, día 11 hasta el día 26. Y esta exposición es de una ciudad, concretamente de la ciudad de Cajamarca de Perú. Esta es la ciudad de Cajamarca, es donde es el punto, digamos, neurálgico, llamemos así, del encuentro de dos mundos. Cuando Francisco Pizarro llega en el año 1532 eh, a Cajamarca, pues esa historia me parece que es bien sabido por todos, es hace la, digamos, la captura de Incatahualpa, luego pues este hace, hace la, el rescate, ese rescate consiste pues Catahualpa le ofrece a Pizarro llenar dos cuartos de oro y uno de plata. Y realmente le dio esa, digamos, eh, eh, cumple con su promesa el Incatahualpa a Pizarro, pero el, a los casi nueve meses, algo de nueve meses, ¿sí? en el mes de agosto, exactamente ha sido el día 26 de agosto del año 1533, a Atahualpa no le dan la libertad a él, lo bueno, eh, muere, digamos, por la horca. Pero ya volviendo al tema de la de, de esta ciudad, como repito, es una ciudad eh, histórica porque ya es la única ciudad del Perú, digamos que ha sido poblado por un, ya en el año 1590, casi después de la, de la entrada de España, ya habían algo de 300 familias, 300 familias que fueron a vivir a esta ciudad de Cajamarca. Y Cajamarca pues cuenta con unas iglesias, con un patrimonio excepcional, iglesias que son, llamemos, una de las mejores iglesias que existen acá en Latinoamérica, la ciudad de Cajamarca. Eh, también tenemos lo que es, el, sigue, lo tenemos en Cajamarca, lo que es el cuarto de rescate. Eh, Cajamarca tiene los baños del Inca, son unos aguas termales que son excelentes estas aguas termales. Pero de todo esto lo que busca la asociación en sí, lo que buscamos, y, en nombre yo, eh, a quien represento a esta asociación, es que esta Cajamarca sea valorada en el nivel que debe estar. ¿Por qué? Porque Cajamarca es declarada Patrimonio Histórico y Cultural de las Américas eh, en el año 1986, un 14 de noviembre, la OEA, este, ante la exposición de un doctor, Silva Santisteban Bernal, él justamente hace la exposición muy brillante ante la OEA para que Cajamarca pues se le dé, se le se revalorice. Y como fue así exactamente. Pero ya yo acá que vivo aquí en Barcelona, 10 años, vivo acá en San Andreu. Y por ende, y por coincidencia, soy cajamarquino, de la misma ciudad de Cajamarca. Entonces, vimos, eh, hemos visto justamente, la iniciativa fue mía para hacer esta gestión. Exactamente, esta gestión la iniciamos el año mil, perdón, el 2011, el 2011 en el mes de julio, ante el ayuntamiento de la ciudad de Cajamarca. Y bueno, pues el ayuntamiento al principio pues este no digamos, le tomaron mucha importancia, como tal vez es parte a veces de la burocracia, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, realmente, y eso lo siento porque eh, acá he visto, pongamos, Barcelona, sus obras de arte, que es una belleza. Entonces, todo eso, el, el proyecto era para vender Cajamarca, para que Cajamarca se beneficie, crear que la gente motivara acá a visitar Cajamarca. Y bueno, pues en sí, el proyecto, como repito, que se, que se, que se presentó en el mes de julio, ya se hizo realidad eh, el año pasado, más o menos estamos hablando del mes de agosto, agosto sí. Acá el consulado, de acá de, Barcelona, el consulado peruano de Barcelona, el señor Héctor Matallana, que fue cónsul, que ahora ya no está, él, gracias a él también hicimos las gestiones para que todo este material, este material que está en exposición, ha sido donado por el alcalde de, la, de esta ciudad de Cajamarca para la asociación. Pero ese material se hizo, se ha traído a través de, por supuesto, las gestiones de en Cancillería de Perú y también eh, con España, ha venido por valija diplomática, todo el material que está en exposición. Pero esto es, solo el primer, como dicen, el primer paso que estamos dando en esta exposición y en verdad nos ha costado, nos ha costado muchísimo. ¿Y la gente que se acerque a la exposición, qué es lo que podrá ver? Lo que sí, a ver, lo que tiene que ver es eh, en sí, pongamos, desde entrando a la mano derecha de la exposición, está en primer lugar lo que es la geografía la geografía, está el arte de Cajamarca, está este, las, costumbres, la, la, riqueza que produce Cajamarca. engloba todo, digamos, ahí están en los plafones, están las fotografías, que describe en cada, digamos, en cada plafón, describe lo que es Cajamarca en sí, en cada plafón. Y tenemos, pongamos también, hemos, ah, se ha traído artesanía, artesanía que ahí lo pueden, lo pueden apreciar los visitantes. Y dentro, pongamos, dentro de esa artesanía también ha venido un, una este, un instrumento musical, perdón. Este instrumento musical se llama el clarín. Clarín es un instrumento musical de caña que tiene de largo algo de tres metros y medio. también está en exposición este, este, instrumento, los instrumentos musicales que son netamente originales de ya los instrumentos musicales los trajes típicos, que son 13 trajes típicos también confeccionados de diferentes comunidades de esta ciudad, de, del departamento. Allá llamamos departamento, lo que acá decimos una comunidad autónoma. Esos trajes típicos, o sea, eh, la, belleza, los, los colores, tenemos los, eh, los tejidos también son preciosos, son de multicolores esos los tejidos que también están allí en exposición. Y también tenemos eh, lo que es este libros, libros también de autores este, cajamarquinos, que también están ahí en exposición. Luego esos libros serán donados, eh, acá eh, haremos llegar eh, primeramente pues acá al ayuntamiento para la biblioteca, los libros de acá de, lo que es la cultura de Cajamarca en sí, solo de Cajamarca. Y está pendiente de, Cajamarca también, eh, bueno, en exposición hay otros, pongamos, hay, hay unos sombreros que Cajamarca, hay una ciudad que se llama Selendín, y esta ciudad de Selendín eh, confeccionan o elaboran unos sombreros que son los mejores sombreros de Perú. Y eso a mí me, me da mucha pena porque ya no, ya no, ya no, no ha llegado ese, ese, material al tiempo, está pendiente para que llegue. Esos sombreros, <laughs> la intención es, eh, digamos, es el, el, arte que tiene esta, es una provincia de Selendín, en lo mm. que es el arte del sombrero. Es lo, mejor que produce Perú está en esta provincia de Selendín, que está en el eh, digamos en esta comunidad autónoma o llamemos departamento, de Cajamarca. pero todo lo que está engloba, digamos, en, aparte lo que es, eh, lo que es los telares, está lo que es artesanía, ahí pongamos en artesanía, ahí pueden apreciar, pongamos las ollas que son, allá decimos ollas de barro, o mejor dicho, de, arcilla, de arcilla quemada, también hay las, cucharas, hay, hay un molinillo que lo, ahí lo podrán apreciar cuando allá en Cajamarca todo todavía todavía es una costumbre que utilizan para hacer el chocolate. Eh, es un batido, pero con un molinillo, pero es, es una, digamos, como una cuchara, pero de palo. Y esta exposición estará en el Centro Cultural Canfabra hasta el día 26. Ah, hasta el día 26 la, exposición acá en el Centro Cultural Fabra. Porque tenemos que decir una cosa importante, que es que esta exposición es organizada por la Asociación de Peruanos Residentes en Santandreu, Así que, que no sé cuántos gente, no sé cuántos peruanos habrá ahora mismo en Santandreu. En, eh, en la asociación mía. Sí. Bueno, tenemos más, de 100, más de 100 socios. Sí, más de 100 socios, sí, más de 100 socios tenemos, sí. Y bueno, pues... ¿Y cuándo, cuándo se fundó la asociación? Eh, hace el 2010. Mm, o sea, hace bastante poco también. Es una al joven, ya allí en San Andrés, incluso el 2010 hicimos un evento en, en, el mes de julio, en el ah. mismo Canfabra, y eso ya referencia la directora del Centro Cultural, Ana María, ah. que ahora está trabajando justamente como adjunta, digamos, de la directora, que es Pepa Velasco, la actual directora, ya eh, se hizo también un evento también de Perú, en lo que es ahora donde es la, escuela de música, en la tercera, en la última planta, me parece que es la tercera planta. Hicimos también, la asociación mía, hicimos una, un evento de fiestas patrias, pero eso como referencia, ustedes como periodistas pueden acercarse a hacer, pongamos alguna, digamos, una inquietud, preguntarnos como referencia. Entonces, hicimos una, este evento de, digamos, de fiestas patrias y quien estuvo en ese entonces fue la regidora Gemma Mombrú, si no me equivoco, y fue un lleno total. Y yo realmente tuve un poco de temor, pero ¿por qué? porque más o menos el, lo que era el aforo, me dijeron Carlos, era algo de 300 personas, pero fueron más de, <laughs> más de casi, casi 500 personas y pico, más de 500 personas. Entonces, ah. claro, hubo una preocupación porque eso, o sea, digamos, no, no está, digamos, este, las bases, digamos, digamos, de la construcción son, digamos, no, es un poco peligroso, digamos así. Pero realmente fue un éxito, ¿por qué? Porque la gente participó en este evento y, hablo de mis compatriotas, los peruanos, que fuimos, eh, digamos, en esta fiesta, todo el mundo se portó de la manera eh, más correcta y fue, llamemos que fue un éxito también, fue un éxito. Entonces, a raíz de este, digamos, como, tenemos mm, como un antecedente cultural, es como referencia, entonces es por lo que a mí ya, digamos, me conocen allí en el ayuntamiento, en el centro cultural. Y yo hablo de la directora Ana María y también la actual directora Pepe Velasco ya sabe las referencias. Y luego también se es otro evento ya el 2000, si no me equivoco, en el 2011, a primeros, a primeros meses, un evento de marinera. Es un baile de Perú, es un baile típico de Perú. Hubo un concurso que también hicimos las gestiones y también se, realizó allí. Fue también un éxito. Pero volviendo a, la asociación, es, como repito, es una asociación joven, pero el único fin que queremos es difundir la cultura. Nuestro único objetivo es difundir la cultura y pues vaya la coincidencia porque soy de Cajamarca, tal vez es la primera iniciativa. Y como repito, este, se harán esta exposición, la de acá va a ser una exposición itinerante, ese es el proyecto. Incluso eh, presentamos acá, acá tanto al ayuntamiento el año pasado y también o sea, el ayuntamiento de, Barcelona como de San Andreu, pedimos una subvención para, digamos, para este proyecto, que sí lo hicieron inicialmente, pero ha sido una, una digamos, una cantidad simbólica pero estamos muy agradecidos, muy agradecidos, agradezco muchísimo, lo digo en el nombre de mi asociación, que realmente esto haya sido un éxito. Pues señor Carlos Rabanal, se nos acaba el tiempo en la, radio, ya sabe que el tiempo es muy justo. <laughs> si le he dado tal vez una información un poco global de lo que es esto. Yo le agradezco, este señor Jordi, mi estimado periodista, esa gentileza en haberme atendido. Lo que sí queremos es invitar a, todo, a todos los vecinos de aquí de, nuestros barrios, pues que se acerquen a esta muestra Cajamarca Patrimonio Histórico y Cultural de las Américas, que se realiza en el Centro Cultural Canfabra hasta el día 26 de febrero, y ah, también eh, invitarle a usted, a, Carlos Rabanada, que pase un día por, por, por nuestra emisora y que conozca un poco también lo que hacemos, ¿no? Perfecto, encantado. Tenga usted la plena seguridad que pasaré en un momento cuando vea, digamos, de acuerdo a la agenda, tenga usted la plena seguridad, que me encantaría, yo le digo, me encantaría, muy uh -huh. agradecido a todos vosotros en, en, difundir la cultura de Perú, especialmente Cajamarca. Pues nos encontramos en otro momento. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenos días, adiós. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. El que farem serà una petita pausa, però atenció perquè avui parlem de seguretat. Avui volem parlar amb els nois i noies de la Guàrdia Urbana d'aquí de Sant Andreu i ho farem doncs, d'aquí doncs, a pocs minuts.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 Bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, què és el que tenim eh, avui amb nosaltres? Que volem parlar del Carnestoltes, oi? Eh? Sí, o sigui, eh, parlar en dues vessants, no? Una primera, el que ha sigut a eh, les, la celebració de les diferents rues al llarg del cap de setmana, comenta mm, aquest aspecte i després un altre que és eh, també relacionat amb el tema precisament de la seguretat i el tema de les disfresses és el, la campanya que s'ha realitzat a, a tota la ciutat però concretament a la part que ens afecta aquí a Sant Andreu sobre el control de, de la venda de les disfresses eh, en tant a la seguretat i uh -huh. l'etiquetatge que ha de, han de tenir per, per poder fer aquesta, aquesta venda. Sí, perquè darrerament s'ha dit que ha algunes disfresses que no són aptes o que no, o que no tenen la, la marca no? per, per poder-se vendre. Sí, hi ha, hi ha mm, dues, dues parts no? principals. Eh, una, el que és el tema de l'etiquetatge, tots tota els, els productes que, que es venen a aquestes tendes relacionats en, en el tema de les disfresses doncs han de portar un etiquetatge de la comunitat econòmica per, mm, diguéssim, per tenir la validesa per, per poder-se per poder vendre. I després una altra part que estan dintre d'aquest marc també, que a part de que no tenen l'etiqueta, l'etiquetatge eh, després no són actes no són segurs perquè o, mm, si són disfresses per nens petits eh, doncs, bueno, que tenen parts que, que puguin ser perilloses per, bueno, a l'hora de, de posar-se'ls i bueno, mm, petites coses que poden mastegar o que poden perjudicar per la, per la salut eh, tema de les pintures, el tintes, etc etc. que van molt relacionat amb el tema de l'homologació i l'etiquetatge. Uh -huh sigui, que poden afectar on, seriosament la salut del, de, dels nostres infants, no? Exactament, sí, a la pàgina de, del consum en, mm -hmm. en, hi ha una sèrie, una sèrie de... De barems que s'han de complir. Eh, exactament, i després hi ha ja detectades algunes, algunes difreses, en aquest, en aquest cas també quan van fer el tema de, de les joguines també, -huh. Ah, també és la, sí. la mateixa pàgina que estan bueno, buscades, per dir-ho ja, estan localitzades i es fan fotografies i es poden, es poden visualitzar en aquesta, en aquesta pàgina. Que és el que s'ha de complir perquè aquestes disfresses es puguin es vendre. Es puguin vendre, exactament. exactament. Uh mhm. -huh. Eh, I bueno, en principi van fer aquesta tasca, es van, van fer quatre locals, quatre establiments i bueno, es van fer diferents actuacions i bueno, van, van evitar la, la venda d'aquests productes, no? ben immobilitzant o, o sol·licitant la corresponent documentació sobre el tema d'etiquetatge. Mm. I després, respecte al tema de les rues, mm, comentar breument que per part de Guàrdia Urbana aquest cap de setmana, eh, especialment el divendres, va ser les rues dels col·legis, van mm. participar en 12 d'aquestes rues, no? servei de, de guàrdia urbana per acompanyament, per poder mm. fer el passacalles... El tancament dels eh, carrers... No? Eh, exacte, mm. sobretot el divendres més que res és l'acompanyament, més que tallar carrers és eh, fer, és doncs això, donar la volta, potser al col·legi, a la, uh mm-hmm. -huh. a la, al costat de, del mateix... Eh... Durant tot el recorregut. Sí, exactament. No? Ah. I després eh, vam, de cara a lo que és el, ja el cap de setmana, que és com la festa dels grans, no? també petits, van participar en, en quatre, que van ser a quatre dels barris, barri del Congrés Indians, barri La Sagrera, Trinitat Vella i Bon Pastor, uh -huh. i mhm. després el diumenge van fer el de Sant Andreu, que tenien el de l'Eix i el del barri de, de, de Sant Andreu. La rua més gran. La, exactament, la, la, la més, més, més, més tens i més recorregut i també doncs, més participació. No? -huh. Ah. De, mhm. la veritat és que tot va, va sortir força bé, petites incidències, comentar una incidència aquí al barri de Trinitat Vella és que de quatre carrosses que han, havia van tenir que no permetre portar les carrosses als vehicles que portaven per, perquè els, els conductors no estaven en una situació adequada per poder agafar un vehicle. Uh mm. -huh. eh, o sigui, llanço aquest, aquest missatge per, bueno, que, que és, ens ho hem de passar bé, però el que té una responsabilitat d'agafar precisament doncs, un vehicle per portar mm. a persones que estan fent la, la rua o qualsevol altra doncs, que bueno, mm, lo de cuando bebes no, si bebes no conduzcas, ah, doncs aquest, aquest, aquest tema. No van arribar a conduir, però sí que es va detectar i es va substituir. Molt bé. Uh -huh. I bé, sobre el tema de, de soltes, eh, diguéssim, uh -huh. seria una mica, en resum, eh, aquest aspecte. D'acord. Doncs agrair el L'inspector segon en cap de la, de la Guàrdia Urbana d'aquí de Sant Andreu, el senyor Ángel Tomás Santos, que hagi passat avui pel nostre programa i el convidem doncs, d'aquí doncs, dues setmanes a que torni aquí als nostres micròfons per informar-nos doncs, com va funcionant els nostres barris, eh, tot el districte de Sant Andreu i conèixer doncs, com, què és el que realitza la Guàrdia Urbana per, per la salut de tots nosaltres. No? Molt bé, bon dia. Doncs moltes gràcies, bon dia. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, però res, al mínim perquè puguem eh, mirar què és el que tenim preparat avui per la nostra agenda. Fins ara. viure amb cereals i quan batis la porta notaràs que tot és fals sense fixar-te que pegues amb el gat ni amb aquell nom que vas guixar amb les teves claus mitges esborrat som les paraules que ja no em parles Nina de sucre i fam que ara geus al sofà T'aixecaràs un vespre pressentint aquest final mentre fas el sopar llesques de pa torrat, l'estómac encongit. Molt bé, doncs tal com us deia, anem ja directament al que és la nostra habitual agenda. Parlem de la fàbrica de creació Fabra i Coats que us acosta al teatre Ampei de Mercuri. La fàbrica de creació Fabra i Coats al carrer de Sant Adrià número 18 us ofereix aquests dies una mostra de teatre. Doncs dir-vos que el Parc Inch fa un salt i porta les seves representacions a la Fabra i Coats i en temporada d'hivern, començant per Pell de Mercuri de Philip Redley. Si la companyia va començar fent representacions de l'autor anglès, gratuïtes i a l'aire lliure, ara engega Parking d'hivern, amb peces d'altres autors a la Fabra i Coats, però seguint la mateixa filosofia, senzillesa i obertura a tothom. Doncs per començar, ens ofereixen Pell de Mercuri de Philip Redley, dirigida per Antonio Calvo l'obra, ens situa en un futur apocalíptic en què Anglaterra ha patit un atac amb una arma química que provoca al·lucinacions i perjudica la memòria. Una sèrie de personatges tracten de sobreviure enmig d'aquesta frontera tèrbola entre realitat i fantasia. El repartiment el formen Òscar Bosch, Esther Cort, Adrià Díaz, José Pedro García Balada, Pep García Pascual, Ariadna Matas i Santi Monreal. Està dirigida per Antonio Calvo. Molt bé. Doncs eh, Informar-vos que podeu gaudir d'aquesta obra tots els dies, excepte el 15 de febrer. L'horari és a les 8 del vespre, l'aforament limitat i l'entrada totalment gratuïta. Més coses a comentar-vos, doncs ens n'anem cap a l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats, és a dir, que ens quedem al mateix lloc on estàvem, us ofereix l'enginy de Prosguerra microcotxes de Barcelona. A Catalunya i a Barcelona en especial, un gran nombre de tallers petits i mitjans van iniciar amb el seu esforç un nou enlairament industrial del país dins de l'àmbit de l'automoció. És en aquest context que apareixen els anomenats microcotxes. Fins al 15 de març, a l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats, la carrer Sanaria, número 20. Doncs hem de dir-vos que aquesta exposició mostra diverses peces de la col·lecció privada del senyor Claudi Roca, una de les col·leccions col·leccions de microcotxes més importants d'aquest país. L'horari per poder visitar-la és de dimarts a divendres a partir de les 5 de la tarda i fins a les 8 i el cap de setmana, dissabtes i diumenges d'11 del matí a 2 del migdia i de 2 quarts de 5 de la tarda a 2 quarts de 8 del vespre. També informar-vos que eh, aquesta activitat és realitzada pel Museu d'Història de la Ciutat, el MUBA, i els amics de la Fabra Coats, que organitzen visites comentades. Més coses a, com a comentar-vos, doncs el Centre Cívic de Navas us ofereix l'exposició L'Art del Trencadís. El Centre Cívic de Navas, al carrer de Navas de Tolosa número 312, us ofereix una nova exposició. Es tracta de l'Art del Trencadís. La podreu veure fins al 28 de febrer a càrrec de Joan Serinyà. Doncs hem de dir que el modernisme català ha estat la font d'inspiració d'en Joan Serinyà, artista català que ve del món de la pintura i la il·lustració publicitària. Fusiona l'art del trencadís, gaudínia, amb l'escultura, tot donant com a resultat un univers en particular on el joc de volums i textures ens du a un univers imaginari. Les matèries primeres naturals, com ara pedres, fustes i ceràmica, són els elements bàsics i les senyes d'identitat de l'artista i també volem parlar-vos de l'Espai Jove Garcilaso que us ofereix un pica-pica de llengües. El pica-pica de llengües és un intercanvi lingüístic que es basa en la idea del banc del temps a la qual no hi ha un intercanvi de diners sinó de coneixements i temps. Per exemple, si jo vull aprendre anglès i canvio i, canvi, i a canvi ofereixo els meus coneixements de català, és totalment gratuït i no hi ha cap condició especial per participar-hi, només ganes de conèixer gent i passar una bona estona aparent, millorant, aprenent i millorant idiomes. També dir-vos que la nau Ivanov us ofereix Penta Teatre Atòmic volum 3, que és una, són 5 obres de 15 minuts que es representen fins al 17 de febrer. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que tanquem el nostre programa d'avui, donant les gràcies al Ricardo Malabé per la seva participació en aquest programa i també a l'Ivan Ibáñez. Ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.